Yosh Cultura. É maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura. Cultura. Cultura. O kinu Sloboda smo razgovarali s filmskim selektorom e, Kina Sloboda, Mirkom Nađem. Poslušajmo. Prva projekcija je održana u 12. mjesecu 2016. godine i bila je besplatna. E, Ratovi zvijezda Rogue je bio dva puta prikazivan besplatno za sve i time smo otvorili Kino Sloboda za kinoprojekte i za ostale događaje. Budući da se tu održava većina kulturnih programa, Lovrano rekao bih. Kako birate filmove? Filmove biramo na temelju toga da ponudimo publici žanrovski različite filmove. Puštamo i starije i novije filmove. Najbolje nam idu Disneyvi naslovi gdje spada i Marvel, skorije vrijeme iz horori i svašta nešto. Imate filmove i za djecu. Svake subote u 17 sati održavamo prvo projekcije za najmlađe, a u 20 sati svake subote ili petka, zavisno od programa, ako se održava nešto subotom, filmove za, <laughs> pa nazovimo to tako, za odrast. Koja je razlika između Kino Sloboda i recimo Stara? Kino Sloboda se osjećate kao da ste u vlastitom <laughs> boravku. Manji je prostor i ugodnije je. To je moje osobno mišljenje i mišljenje posjetitelja s kojima sam ja razgovarao. A če često ih propitkujem. Sviđa li se publici vintage ambijent? Da, apsolutno, apsolutno. Ljudi koji se pojave po prvi puta u prostorima Kina Slobode, to prvo primijete da je baš ono vintage Kakva sve publika dolazi gledati filmove? U, veoma šarolika, veoma šarolika publika. Što je sljedeće subote na repertoaru? Sljedeće subote za djecu, znači u 17 sati animirani film Vampirko, a naveče u 20 sati je Labirint, ljek smrti. Zašto bi svi trebali doći u Kino Sloboda? Jer je super. Evo za sve naše slušatelje, Kino Sloboda se nalazi na Trgu Slobode u Lovranu.